अॼु राति वणी मत कयूं त न बिराने मत कयूं तव्हां رات अॼु کیوں دی رات خدا جانے चारे खू ते ने अॼ वरी राति चल कास ॾिसरे नयो मगर सजाले अॼ देरात चलगास मयो सजा प्रे ॾिस पाच रे अॼु राती लक क